თავი 7. შეგროვდნენ მასთან ფარისევლები და იერუსალიმიდან ჩამოსული ზოგიერთი მწიგნობარი. დაინახეს, რომ ზოგიერთი მისი მოწაფე ჭუჭყიანი, ესე იგი, დაუბანელი ხელით ჭამდა პურს და დახმეს ისინი. რადგან ფარისეველნი და საერთოდ იუდეველნი ისე არ ჭამენ პურს, თუ საგულდაგულოდ არ დაიბანეს ხელი, წინაპართა გადმოცემისამებრ. არც მოედნებიდან დაბრუნებულნი ჭამენ დაუბანლად, და მრავალ სხვა წესსაც იცავენ, როგორიცაა მაგალითად თასების, ჯამების, ქვაბებისა და ვარცლების რეცხვა. მაშინ კითხეს მას ფარისევლებმა და მციგნობრებმა: რატომ არ იქცევიან შენი მოწაფეები წინაპართა გადმოცემის ამებრ, არამედ ხელდაუბანლად ჭამენ პურს? ხოლო ესომ პასუხად მიუგო მათ: მართლა დიწინასწარმეთ ყველა თქვენებთვალთ მაგცთათვის ესაია წინასწარმეთ ყველმა, ვის მიერაც დაიწერა. ეს ხალხი მადიდებს თავისი ბაგით, მაგრამ მისი გული შორსაა ჩემგან. ამაოდ მადიდებენ, რადგან ასწავლიან ადამიანთა მოძღრებებსა და მძნებებს. ვინაიდან მიგიტოვებიათ ღმერთის მცნება და იცავთ კაცთა გადმოცემას, ჯამ, ჭურჭლის რეცხვას და სხვა მისთანად. და უთხრა მათ, მერე და, კარგია, რომ აუქმებთ ღმერთის მცნებას, რათა დაიცვათ თქვენი გადმოცემა? ვინაიდან მოსემ თქვა, პატივი ეცი მამას შენსას და დედას შენსას. და კიდევ, ვინც მამისა თუ დედის ძვირს იტყვის, სიკვდილით მოკდეს. ხოლო თქვენ ამბობთ, თუ კაცი ეტყვის მამას ან დედას, ღმერთს წირავ კორბანს, ანუ შესაწირავს, რაც ჩემგან უნდა მიგეღო. ნებას რთავთ მას, აღარაფერი გააკეთოს თავისი დედ მამისათვის. და ამრიგად, თქვენგანვე მომდინარე გადმოცემით აუქმებთ ღმერთის სიტყვას და მრავალ ამნაირ რასმეს ჩადიხართ. მოუხმო ხალხს და უთხრა, მისმინეთ ყველამ და შეიმეცნეთ. არაფერი გარედან შემავალი არ ბილწავს კაცს, არამედ მისგან გამომავალია, რაც ბილწავს კაცს. ვისაც ყური აქვს სმენად, ისმინოს. ხოლო, როცა ხალხს გაეცალა და სახლში შევიდა, მისმა მოწაფეებმა ჰკითხესი გავისაზრი. და უთხრა მათ, ნუ თუ თქვენც არა გაგეგებათ რა? ნუ თუ არ გესმით, რომ არაფერს, გარედან შემავალს კაცში, არ შეუძლია მისი შებილწვა? ვინაიდან მის გულში კი არ შედის, არამედ მუცელში და გარეთ გამოდის, რითაც წმიდა იყოფა ყოველი საზრდო. და თქვა, კაცისაგან გამომავალი შებილწავს კაცს. ვინაიდან შიგნიდან, კაცის გულიდან გამოვლენ. ბოროტის რახვანი, მრუშობანი, პარვანი, კაცის გლანი. სიძვანი, ანგარებანი, უკეთურებანი, მზაკრობანი, გარყნილება, თვალის სიავე, მობა, ქედმაღლობა, უგუნურება. ყოველივე ეს შიგნიდან გამოდის და ბილწავს კაცს. წამოვიდა იქიდან და მივიდა ტიროსისა და სიდონის საზღვარს. შევიდა სახლში და არ უნდოდა ვინმეს გაეგოეს, მაგრამ ვერ შესძლო დაფარვა. რადგან გაიგო ერთმა ქალმა, ვისასულსაც უწმინდური სული ჰყავდა, მივიდა და ფეხქვეშ ჩაუვარდა მას. ხოლო ეს ქალი წარმართი იყო. ტომი თასურო ფინიკიელი, და შეევედრა, გაეძევებინა ეშმაკი მისი ასულისაგან. მაგრამ იესო მუთხრა, მაცალე, ჯერ დავაცხო შვილები, სად გაგონილა, შვილებს წართვა და ძაღლებს მიუბდოპური. ქალმა პასუხად მიუგო: "დიახ, უფალო, მაგრამ ძაღლები ხომ ჭამენ ტაბლის ქვეშ შვილების ნასუფრალს?" და უთხრა მას: "მაგ სიტყვისათვის წადი. გამოვიდა ეშმაკი შენი ასულისაგან." მივიდა ქალი თავის სახლში და ნახა, რომ მისი ასული სარეცელზე იწვა, ეშმაკი კი გამოსულიყო მისგან. მერე კლავ წამოვიდა ტიროსისა და სიდონის საზღვრით და მოვიდა გალილეის ზღვის პირას, ათ ქალაქის საზღვართა შორის. მიხგვარეს მას ყრუდა ენაბლუ და შეევედრნენ, ხელი დაედო მისთვის. ხალხს გააცალა, თითებით დაუცო ყური, გადააფურთხა და მის ენას შეეხო. ზეცა დაღაპყრო თვალნი, ამოიოხრა და უთხრა მას, ეფფათა. რაც ნიშნავს, გაიხსენ. მაშინვე გაეხსნა სმენაცა და დაბმული ენაც და გამართულა დამეტყველდა. და უბძანა მათ, არავისთან გამამხილოთო, მაგრამ რაც უფრო მეტს უბძანებდა, მით უფრო მეტად ამხელდნენ. დიდად უკვირდათ და ამბობდნენ, ყოველივეს კეთილად იქნს, რუსს მენას უბრუნებს და უტყვს ამეთყველებსო.